Baina Amaia Kultuzentroan musika eman aproposa da ere eta zentzu horretan irungo udalak iriko musika talde gaztei bertan kontzertuak emateko aukera eman nahi die, tokiko taldeen aldeko apostu egin nahi dutera nabarmendu zuen atzo Belen Sierra kultuzinegotziak ala, helduen igandean planta baja talde irundarrak bakardadean ematen duen bere lehen da biziko kontzertu garrantzitsua izango du Amaian iluntzeko sortzitatik aurrera, Belen Sierra. Esta iniciativa es un paso más en el apoyo y el eh, compromiso. Ekimen hau, ba, eh, musika talde gazten aldeko eh, babesa, edo ba, laguntza emateko urrats berri bat da. de actuar en el entorno de fiestas. Jaietan, eh, izan bituzten kontzertu ez gain. Eh? El hecho de que los grupos locales eh, tengan la oportunidad también Amaia Kultur Zentro bezalako leku batean beuren eh, lana aurkezteko aukera izatea garrantzitsua da. la Eta gure asmoa da, bereziki udazkeneko egitarauan alako kontzertu gehiago antolatzea. La otoño incluir también a los grupos locales actuaciones en el Centro Cultural Amaya. Planta baja taldea ezaguna da bereziki gazteen artean, Ruben Matriain, Ander Sainz eta Ruben dela Iglesia taldekideke emeretzi urte bituzte, baina eskarmentu handia, izan ere 2000 sortzian, amabostu urterekin, Zumarragako kontserbatorioak musika talde gazteentzako antolatzen duen lehiaketan nagusitu ziren, eta orduz geroztik Nafarroan eta Zaragozan bezala, irunen hainbat kontzertu eman dituzte. Azkena pasaben samartzialetan, Revolver taldea handiaren kontzertuan telonero gisa. Elduben igandean ez dira teloneroak izango, kartelaren protagonistak baizik, eta maia kultuz zentroan sartzeko, iru euro hogeita mar xentim ordeindu beharko bira. Haien musikarekin usten zaitugu, Ruben dela iglesia taldeko kitarra jotzaiaren gogoetaren eskutik. Izararen musika talden aldeko apostua garrantzitsua baldin bada, alako gauzen da. Participamos también en una campaña de dinamización comercial de Mugan en la que tuvimos la oportunidad también de actuar en la puerta de la malla entre otros sitios. <laughs> Vamos, que es curioso, ¿no? Que al final vamos a cumplir una de la, uno de nuestros objetivos, ¿no? Que teníamos hace, hace un par de años. caído a dejar patar Después de tanto y tanto ajetreo, necesitaba tiempo, tiempo para pensar. El aterrizaje fue un lugar genial, noveno piso con vistas al ya me fui a encontrar. Llegó el sábado por la noche, donde no baja la temperatura, y de fiesta nos fuimos por la ciudad. Conociendo la fama de Málaga, sus buenas chicas y las madrugadas, decidimos abrir las puertas de par en par. Y nos pasamos toda la noche de bar en bar menores pudimos colarnos en cualquier bar Les doy las gracias a mis colegas que me acompañan. Solo por eso les debo y A unas chicas inglesas buscaron cautivar y algunos sacamos un buen partido, acabando riendo, en la piscina. Llegó el sábado por la noche, donde no baja la temperatura, y de fiesta nos fuimos por la ciudad, conociendo la fama de Málaga con las chicas y las madrugadas decidimos abrir las puertas de par en par. Y nos pasamos toda la noche de bar en bar. Siendo menores pudimos colarnos en cualquier bar. Les doy las gracias a mis colegas que me acompañan. Solo por eso os dedico esta